بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل تتبلي بونك إياه درسيتنا تلمفا وعي بلتي غاري الرتي أكاتا ودا في هيروم ربين كينا قران إيه ودا في هيروم نكوني بقاء إني قبو جدو جرى لماني كنا أكاتا ربين كينا رحمتا في جرى الاتكاه دبنيت ننجر كن هندي نويو akka bultiin tun gaarii taatee haga jira waliin jiraatanii Yeroo hedduu adeemsa bultii kana keessatti wantoonni fi boorutti argama. Yeroo tokko tokko abbaan manaa bultii sana akkatti oofu dadhabee rakkoon adda addaa duubatti ta deebisuun ni mala. akkasuma haati manaallee rakkoon garagaraa bultii kan akka isii diisiftu godhuun ni mala. Kana hunda ariifataniitiin bultii diiguu fi ariifataniitiin maatii jiisuudhaaf odoo eh, hin sardamne haati manaa gaariin abbaa manaatiin waan silaa isaan jechuu barbaachisu jechuudhaan waan isaan jechuu yookaan isa muramuu hin barbaachifne irraa dhaabbatuudhaan tabultii ofii fuulduratti oofatu. Haati manaa yoo akkas taatu abbaan manaallee akkasuma yeroo garii haadha manaa sana hojiin itti baay'atee ifaajee guddaa ta'aba waan taatuuf jecha ta'aba san fuutee yoo isiin isarratti feetu dadhabee wajjin ta'aba san akka bultiin sun diigamu godhuun ni mara. Innis ka qalbii qabu waan isiin jechuun malu isiin jedhee waan isiidhaan jechuun hin malle irraa fagaatu jechuudha. maaliif jennaan jarri kun lameenuu walii shariika waahila jarri lachuu waahila ba'aa guddaa ofirratti qaban jechuu hojii alaatii fi hojii mana keessaa keessatti illee kanaaf namni tokko yeroo hojii alaa hojjetu achitti ta'a batahee rakkoon guddaan isa qunnamtee manatti yoo galu hojii alatti rakkate san fuudhee manatti hin galuun qabu haati manaallee mana keessatti guyyaa rakkataa yoo oolte ifaajaa yoo oolte wayta abbaan manaa galee hojii waanta haa waltasan fuutee isatti fe'uu hin qabdu. Manni maal tahuu qaba? Mana garsanii qabbanaa tahuu qaba. Mana raahaa itti godhan tahuu qaba. Jidduu isaaniitti haasoyni badaan deddeebi'uu hin qabu jechuudha. Haati manaallee yeroo abbaan manaa alaa galu san wantoota barbaachisu barreeffattee teessee isa eeguu hin qabdu. Abbichi manaa ka alaa suni yoo hujiin faa isa cinqee hojii saniin mushkilaa guddaa argaa siniin ture waan isin gaafattu kana diduun mala waan akkanaa fidi waan akkanaa fidi waan akkanaa fidi jettee siniin barreeffama tarreessitee itti yoo kennite diduun isaanii mara wayita kana isiinis ni aarti innis ni aaraa rakkootu argama. yeroon eeggachuu qabdi. Yeroo inni xiqqoo raahaa godhe jechuudha. Gaafiin isii sun akka bakka argatu. Inumaahu odoo yeroo inni xiqqoo raahaa godhee, yeroo inni qabbanaa'e rakkoo alaatti qunname sanirraa yeroo inni dagate gaafii isa gaafatte waan isiin gaafatte sanii biraa biraa itti dabaleefi waan bitanillee taatu bituufi ni mala jechuudha. Kanaaf ariifatuu irra suuta deemuuf barbaachisa jechuudha. Akka manni kun hin diigamne akka bultiin sun bakka geessu. Yeroo hedduu eh, ummanni waa'ee ilma nafsii irraa haasahu sababa rakkoon waldhabbiidhaa bultii keessatti argamtuu qoratanii maal jedhan rakkoon bultii dhiisiftu ta argamtu rakkoma lallaaftuudha. Rakkoon lallaaftuun suni odoo danda'amee daqiiqaa muraasaan booda ta bira taruun isii mijaahu jedhame. Kanaaf haati manaa tokko yeroo abbaan manaa alaa galu rakkoo mana keessatti qunnamaa oolte isarratti fe'uun gaarii miti jedhame. Abbaan manaallee akkasuma waan alatti qunname manatti fidee haadha manaatiin cinquun qabu jedhame. Namni hundinuu haaga dandaheen rakkoo walirraa Dhoksuu rakkoo walirraa dhiphisuu rakkoo walirraa xiqqeessuun barbaachisaadha jedhan. Fakkeenya yoo kagoon sa'ate yeroo abbaan manaatii fi warri isaa wal lolan haadha isaa tahitti obboleeyyan isaa tahitti haati manaa isa wajjiin loluu qabdu. Isa wajjiin mushaarakaa seenuu hin qabdu. Maaliif? lolli inni amma lole kun booda dagachuun ni mala yookaan araaramuun ni mala yookaan ofirraa dhiisuun ni mala waan loleef san isiin amma lolte sun ammoo tinuyyuu hin dagatamtu booda sababa kanaa jecha mushkilaa tahee bultiin sun diigamuun ni mala kanaaf yeroo abbaan manaatii isiitii fi warri isaanii wal lolu isiin jidduu seenuu hin qabdu jechuudha haga dandeetteen abbaa manaa kan qabbaneessuu qabdu malee kunis waan jidduu namaa biigu waan nama addaan dandeessu akkasuma. abbaan manaallee yeroo isiin hojiidhaan mana keessatti ta'aba taatu gargaaruu qaba. Maaltu na gahee kun hojii keeti jedhee yoo gartee ima taa'ee isiinis yeroo inni rakkate isa dhabuun ni mala. Kun hundinuuyuu waan manni sun qabbanaa akkan arganne nama godhu waan manni sun akka raahaan goone nama godhu jechuudha. abbaan manaa gaariin haati manaa gaariin odoo rakkoon hin argamne dura rakkoo dhufuu heddu beekanii warra walii sabbaru warra walii obsu warra rakkoo san walirraa dhiphisu jechuudha. Kanaaf wantoota tokko tokko kan ulamaan islaamaa jedhan gaafii adda addaa haati manaa abbaa manaa gaafatuu qabdu gaafii fokkataa jechuudha.